mimiti harita sirawing dilatih kekuatan jasmani kuki Deblaine anu memang berat keraanaku sirawing OG tapi man tengang lu atauwang e, ngarahhu sokoogus dianggap jadi muridki Deble anna nga Bandungan atau ka Bandungan kahebatan anakeh tipe awak jeung legen sarta suku sirawing untuk tinggali beki ngsi sebab ngalah keik je ngangkutan cair manruppa latihan gesan kekuatan jasmani sekaligus ngalatih tanaga sangkan bedas waktu ngarurang gua lengan semmet puhunan karena saku sirawinan ukura hanet mangsawan Cihanut moanmanya ka men panas asa tutung tapi nila di lama sirawing jadi biasa lakukan hal sarupa gitu Dinawan Cipeting harita sirawin Kakara ok du pisan harita sare di 50 anggung analitik urut tanganjar kan anakwi haring terus nyarita kasih Rawinhonang mata diih kekuatan luarina lati kekuatan je sa Allah hart sanajan boga tanaga anu bedas je jasmani kuat namun terboga kekuatantanaga lapisan nya tenaga lapisannya hoki tanaganuna di Jeron badan dasar Natina cara yang ngatur tata nafas lamundur skala titang tuh bisa ngaturta kekuatan <laughs> ah, pinter si menggening gobrong <laughs> nganlain ngatur tata nafas wonkurawingusia tapita kudu dibarenngan kuka tenangan hati je pikiran batin kudu jejem musir karena ini tujuanlaku kean kudu A napetin Ah, make kudupeting tenang dulu terbang dulurimahge hawa anu ayah dijoro awak nihdico panhan mampu ngalawan- hawa tiris peting sama bawaki lain kudu dibunyakawas eh, <coughs> <laughs> nu lain ma kokho malaamu lain tenlak karena segala pertah dewek Min waktu anuwalilah jadi jago dulu lain-lain jadi jago <laughs> awas lain jago ka kam <laughs> nyapugue ya tua yang jadi jago makeki sabab jadi ceu lemah ka ka dina genning anjung di tan sain kamu nama ajahatan Bukiwo lamun Gu loba ataugas Boga elmu cara akimah dibasmlah jelama-jelam ajahat kinyaankuin mah Wahun as a diajar pengartiti dewek sonya diburuuhan binuk diup di leluhur batu kayakku dewek dibejaan kuma cara na nga latian kan bisa ngatur-ngatur je musul ken tenaga lapisan ayo kenya eh, si sirawing tekaken harita terus nuturkan guruna peting harita sirawing di minitian gesan ngalatih tanaga lapisaantea Da anu gurunya tenuh jadi guruna makaangul ngalatih teki itung hauk polotot J kasar segala rupa sirawing tekaleken harita terus nuturkan guruna peting harita sirawing di minitian menang dua bulan belumki nanti tapi sirawi ngerasa aneh sababtajcan pernah diajarkan jurus-jurus Elmuslat sakuma ilahhar anuluman Elmu beladiri Kajurung kurasa panasaran Dinaji puting sangnaberes latihan hari teges ngaturtanaga lapisan sirawi ngahajananya akan jadi gurunyalila diajar tawa latihan teki yang tapi kunaon geningan candi ajararkan kene bay jurus-jurus elmu silat nakilangona silanger sentar hat ningaliorot panon guruna serupa gitu perililahkide nyarita jelas dari namanyaritanagudu tanya sabab dewek luwinyajeng lungerdidumaku dewek dibejaken la maneh cantik cukup kuat tenaga lapisan Oke latihan jasmani jeng tenaga lahir terus diajar jurus-jurus ilmu silat gelo jaminan oke ngerti dewek mah sing percaya ka dewek sama naon rupa anu dilakukan kui lain itu mang rupa dasarna dulu lamun dasarna itu kuat nam rupa nan goblok oke <laughs> karti oh jadi malenan kudu bos asa kelalatian, latihan nyakinya punya itu me naon tulahmah eh nanya kente panasaran Ki ulang ngambok atauuh kok goblok dibabuk woin <laughs> ham-bura hambura lain ngambokndewek merenyahongak udah ngobrol soal elbui khusus na musila nilai Inggrisnya udah dasar nu kuat sangkan jurus-jurus elmu silat jadi mpu mangsa ngerubukan musuh pokok nama kudu tenang we sarta lewi hati-hati etangan ukur andalkan jurus ketawa gerak tapi kudu dibarenngan kuakajeng pikiran gitu lengki atau anusia jena sangkan bisa ngerubukan musuh jadi tekge perlu dipakai ki meyakinya hahaha <laughs> bener Des salahra wingi leba leba dasar anu kuat dasar buat nyata lain kudu asa ke lain kecer di pero tapi asa kecerdenya tak kudukala kekuatan lahir je batin anu akhir nama nih ada dasar ku kuat anu disebut jadi cepat jagguh cek sira keca nanti anu jadi ba nangka besarupa danuh setiap kecak ngandunghati disebut celi nyeta sarupana karena naon kuduran Cina ni up mata kemata hilangyu sabab la mumpaon Ci bisa kapilan abar jadi matajung pikiran di Kudusa jalan rancingus ujung sukuna harinu disebut cepetrika ya ah, ketawa lain be cepet ternyata gancang hartrikatrikanyingkahan panjang orika nga melakukan panarajam sabab lamun gerak elmuila atau dibarenngan kukaikaatan tentangangbaal jadi korban serangan lawan Arino disebut tegu Kikumaeta Teguhengandung hati jejeng pancengnya ta pikiran je perasaan estuK untuktupan kurasatawa keg jadi temng Harpan lawan ange ditinggali jangkung Ulah ditinggali paroman anu jadi amprotan Ulahkupangdina percaya karena kekuatan diri pribadi tapi le mengandungdir atau ujjud jeng tak kabur dan ukur jugaga kewajiban piken bela diri la si lain Gu mampu nga ada dasar Kakakku dewek bakal diajarkemginaan dirussel musilat dewek kan disebut sapta hasta be bekaranganhun Ari Sabta Nabi Has setelah ngomong jadi sabta ndung sama memang ayat 7 jurus dulu ilmu dewek mala hart lenya kok disebut berada tersebut beraja nya tanah kekuatan jadilah diartikan kawan jelas mertu 7 jurus nu ngagunaken kekuatan lengan lengan dewek hidung tetung lain la maisan u alale Ah, kawalungan ngarah minuki <laughs> datang adat pada ngobrol dari anak keraan jijig karena lele sirawing menarik nafas karena hati resepnge Bandungan anak tapi gitu nanti sirawingpal memang gitu beden adat guru nantilah <laughs> men tapi nga masuk dipatil Ari putih make dipatilku lele. siunnya <coughs> siun nah nah silain mama kri dipati lele segala rupa pila dipati lele ha lagi dipati le labun manis dipati lele cadakab 6 haha sirabing mengaukurtrile tigue bad ningali kekaian guruna geski itu mau mariuge terus sare memang bisa dipak Salun guru na guys datang adat Nam bisa dirobadoi sanajan ke ngobrol akuma pentingnya ngajela sirawing bekin nambahan kabaru sarta bekiyakin keakaan guruna anu sanajan kallakuan anakaneh tapi elmuna memang lubung ke ngobrol anu dari aji karena lele Ker ngobrol anu dari aji karena belum sampe Antuk nasare tipK sirawing terus dilatih kuki Debleng mangsa ngalatih jasmani jeung tanaga lapisan malah diji waktu Ki Deblang ngajakan sirawing kasih si basissisir Aina mah ngaruang sappasasan teh lain ku ke Ti walungan tapi di sisi basissisir bari awak buliggir mukahalamun la lamun lain sirawing mah turbar itu eh, diaping tentunya makuat batang peting di di Luhur battukaran lenjeng dada dipakai mappak datang na ombak anu meraga awak Dina latihan mugaran mawakur sirawing bener-bener asa paraong jelino tulan-tullan tapi sang aya karenalima poin nama jadi ge asa-biasa Dewe seperti biasa dinawak kenal le dua terus ngobrodoi kidde ngemukade caritaan padahal masihrawing tenanya kenaon-naon kagurunate <clears throat> sonya Bismillahirromanrohim harganya sirawing dipusuh Diatsai laut kaluna laut Anupati jelagur dinamang sangso hariita ngobrol di jenggurunya deku dewek bakal di 7 julus anu kudung keman ku el mulat dewek teh ini sebut naullinun sabab memang el mu silat buhun anu mata ngerasagetataja kariku si lain eh? jurus Mega Malang tata geraku lakukan kalau bangun batabak karena kalincahan badan jelas nama awak kudu ner-benar hampang sangkan bisa gerak gan cantu baba cetanjar jurus anu kuduwi diajarenteng awak nah hampangken awak aya latihanan naanu khusus tapi kumake lamun ayah silalatu oh eh, atawa uh, eh, rambut asupana irung terus asupana jero awak panda daurang pinukurana tuki cek si rawing kemana karep dinyarita nanti pugugus bisa apal kan adat guruna dah rawing jurus anu kedua disebut nate jurus sari naon make disebut jurus sari lantaran nyokot poe nu kedua nyatana senen silokana kembang bunga jurus anuuka kedua sabalik Natina jurus Mega Mamtata gerakna beda anker ataudaya peribasan an dewek ku Aww malah ini digunakan lain tonyokan atau perut anu bulut tapi kepretankepretanlus tapi jelas lulustinglina tapi bakal tulas karena sana lantaran baru di barengan ku tanagalapisaan Ha eh. <sighs> tur masalah gole Pak itung tengah goler di sirawing Ohs apa goledah gue nga goler de gitu jeng kitakayan sirawing inna waktu-waktu haritate Hai beak bulan ganti tahun tita katahun beginilah beki tembong sirawing tunguhh jadilah lakin buga awaknge sih tur kuat daya tahana